朝から目覚ましていて走ってくれ気持ちが朝日山まで伸ばして ֆիլհարմոնիկ օրկեստրի հետ կատարել եմ Մալեր 4-րդ սիմֆոնիան, եւ այսուհետ բոլոր այս ուրեմն համերգները նվիրված են ցեղասպանության տարելիցին։ Նորից ունենք համերգներ, որոնք նույնպես ցեղասպանությանն են նվիրված եւ ֆիլարմոնիկ օրկեստրի հետ ունեմ Բեյրութ համերգ, Մոցարտ ռեքվիեմ պետք է կատարենք եւ ունենք մի շարք համերգներ եւ այս ծրագիրը, որ մենք արել ենք, իհարկե սա նորություն է, մենք ցանկանում ենք այս ծրագրով շատ-շատ մարդկանց մոտեցնել օպերային արվեստին, դասական երաժշտությանը։ Այս ծրագրի մեջ պետք է ընդգրկենք ոչ միայն այս ուրախ մեր ֆիլմերից երկեր եւ երաժշտություն, այլև մենք պետք է հոգեվոր երկեր, տաղեշարականներ, նաեւ բնականաբար կոմիտաս եւ հայկական շատ երկեր, որոնք շատ քիչ են հնչում կամ բոլորովին չեն հնչում, մենք պետք է գործիքավորենք եւ այնպես ներկայացնենք, որ ցանկացած մարդ ինչ որ բան ստանա հոգեվոր այդ չքնաղ գանձարանից, որը մենք ունենք, որը միայն ընտրյալների համար է։ Չպետք է լինի ընտրյալների, այլ պետք է լինի ամբողջ ժողովրդի համար։ Մեր ժողովուրդը կարծում եմ կարծում եմ շատ լավն է, ուղղակի մի քիչ մոլորվել է։ Մեր ժողովրդին պետք է մոտեցնենք իրական ակունքներին, որ ինքը շատ բարձր է, նրա երաժշտությունը այնչի ինչ որ նա կարծում է եւ այնչի որ իր երեխան օրորոցից դասյարակվում է դա չի իր երաժշտությունը մեր երաժշտությունը հանճարեղ է հրաշալի է հոգևոր այն կանձերը, որ ունենք, դրանք մենք մատչելի գործիքավորելով մոտեցնելու ենք մեր ժողովրդին։ Սա իմ երազանքն է նաև, որ մեր ժողովուրդը վերջապես հասկանա, որ ինքը շատ կիրթ է, ուղղակի մի քիչ մոլորվել է անճաշակության մեջ։ մշակույթի նախարար, ինչից սկսեիք այդ դաշտի փոփոխությունը, որպեսզի ժողովուրդը ոչ թե իջնի այդ ռաբիսի ռեստորանային երաժշտության մակարդակին, այլ իսկապես կնա արյան ժառանգած երաժշտություն։ Ամեն դեպքում տեղ կտայի շատ դասական երաժշտությանը, մեր հոգևոր երաժշտությանը, հայ անուշ երկին, այսինքն եթե ի վիճակի է մշակույթի նախարարը օրենքներ հրապարակել, որոնք ենթադրենք հերոստանգերությունները կամ ռադիոընկերությունները, որոնք իհարկե նաև ազատ են, այնպիսի օրենք, որ պարտադիր լինի այդ երաժշտությունը դասականի վրա կրթել մարդուն, կրթվել այդ երաժշտությամբ, ապա ես դա կանեի։ Դպրոցներում անցնում է երաժշտություն։ Անցնում է այդ մակարդակը կարգը բավարար համարում եք, թեկուզ գիրք հանդիսատես դաստիարակելու համար։ Բավարար է այդ ոչ, այդ մակարդակը բավարար չի, որտեղ դպրոցներում եթե երաժշտություն են ասում, դա միայն ուրախ ժամանց է իրենց համար եւ ոչ դասիարակվելու կրթվելու եւ ես այդպիսի դպրոցի վերջին զանգ չեմ տեսել, որտեղ չերքեն, չպարեն վերջին զանգի ռաբիզ երկչի տակ։ Սա արդեն խոսում է, որ մեր դպրոցի դասատուներն էլ մտածելու բան ունեն, որպիսի նրանց կրթեն թույլ չտան այդ երկի տակ ոչ պարել, ոչ երկել, ոչ էլ լսել։ Այ երբ որ տականեն իրենք, իրենք ունենան արժանի ազնիվ դասերակված լավ քաղաքացի։ այս նվագախմբի ստեղծման գաղափարը։ Ինչպես ծնվեց եւ ինչ խնդիրներ եք դնում ձեր նվագախմբի առջեւ։ Իրականում շատ հստակ պատասխան ունեմ դրա համար։ Այսօր մեր վեմերում չեմ կարծում, որ ինչու՞մա շատ հարազատ երաժշտություն մենք ուզում ենք հիշենք, վերականգնենք այն ամենը, ինչ որ ժամանակի մենք շատ ենք լսել, շատ սիրել ենք։ Արունակ տեսակ, մեզ մոտ ինչ ամլիտուդ կա, մուլտերի սիրված երաժշտություն։ Այս է նպատակը, լավ երաժշտություն դասականից մինչև փոփ իհարկե այն ինչ որ որակել է անորակ երազություն չենք ուզում այն ինչ որ այսօր չի հնչում այն ինչ որ մոռացվել է այն ինչ որ հերթատեսությամբ չկա արդեն վաղուց չեմ կարող ասել թե երբ է վերջին անգամ բրեմենիա երաժիշտները հերարցակվել սովետական ֆիլմ մյուզիկլներ եւ մենք մեր ծրագրերում շատ-շատ մեծ երկացանք ունենք հիմա այսօր այսքանն ենք նախատեսել իրականում ես որ օրվա երկրորդ համերն է այսօր այո հույս ունենք մյուս անգամ շատ ավելի մեծ ծրագրով կգնանք եւ ավելի մեծ կազմով թե ինչու առաջին անգամ հենց Արցախը ընտրեցիք ձեր նվագախմբի համար։ Փորձակար ասեմ, թե ինչ։ Անշուշտ փորձակար, որտեղ Արցախի հանդիսատեսը շատ-շատ կարևոր հանդիսատես է։ Ես ես ասեմ, շատ ավելի երևի կարևոր, քան այսօր Երևանի որովհետև այստեղ շատ բծախնդիր են բոլորը, ովքեր որ հաճախում են, ես միշտ ուշադրություն եմ ասում, նրանք բոլորը շատ բծախնդիր են եւ շատ գիտակ մասնավորապես երաժշտական արվեստից ինչու՞ չէ շատ կարևոր է որ այդ մի աստիճանը անցնես։ Իսկ դա կարևոր աստիճան ենք համարում։ 1/2-ը, գիտեք, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր խմբի, յուրաքանչյուր երաժշտի համար Արցախ գալը դա ինչ որ իր կյանքում շատ կարևոր իրադարձություն է։ Այսօր մենք դա համոզեցինք եւս մի անգամ, երբ որ հադրուտ գնացինք, Ես համարում եմ, որ բոլորը պետք է գան, բոլորը պետք է ելույթ ունենան, բոլորը իրենց կապը եւ մեր լումը մենք պետք է ներդրենք անպայման այն ամեն ինչում, ինչ որ դեր ունենում Արցախը։ Ինչպես եք ընտրել նվագախմբի այս կազմը։ Ինչն է դեր խաղացել։ Հումորը։ Իրականում բոլորը շատ ներառաչատար։ Մեզ մեզ մոտ բոլորն են համախոհն, ուղղակի գիտեք, ես ես ասեմ, ասեմ ստատիկ խումբ չի։ Հիմնական խումբ կա, ասենք կվարտետը, բայց մնացած երեքներն անդադ կարող են փոխվել, ավելանալ, եղալ իրեն։ Դերևս մենք այս բրտունտունների մեջ ենք, բայց ուզում ենք լավ երաժշտություն նվագել։ Այն դասական երաժշտություն մենք ամեն շաբաթ ներկայացնում ենք ֆիլարմոնիկով կամ այլ համերգներով, անսամբլային կամերային։ Իսկ իզերացումը կամ գնում կորում, հա, չի կատարվում ընդհանրապես, կամ եթե կատարվում նա թույլ տվեք ասեք ոչ պատշաճ մակարդակի։ Իսկ մենք փորձում ենք պրոֆեսիոնալ ավելի մոտենալ։ Առաջիկա ծրագրերի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Առաջիկա ծրագրերի հետ Ցեղասպանության 100-ամյակարին։ Գիտեք ինչ, անպայման ամեն նման իրադարձություն մենք կնշենք յուրովի։ Մենք անպայման կունենանք շատ լուրջ երաժշտություն, հոգևոր երաժշտություն, Կոմիտաս, Արմենտայի ռոբական հոգևոր երաժշտություն մեր սոլիստներին իրար կունենանք այդ ծրագիրը եւ կարծում եմ որ նման իրադարձությունների հոբելանների հետ կապված մենք ունենանք համապատասխան ծրագիր բայց հիմնականում ուզում ենք որ մեր համերգները լինեն ուրախ համերգներ ում եք ուղում ձեր ասելիքը ում եմ ուղում ձեր արվեստը հանդիսատեսին պոտենցիալ հանդիսատեսը Սարիկային խտրականության։ Բացարձակապես 3 տարեկանից մինչև մինչև 100 չկա կարիքային տարիքային ցենց գոյություն չունի, որտեղ իրականում մենք կարող ենք հատ պոպուլի վերցնենք մուլտֆիլմերից, բայց հոյակապ երաժշտություն հայտնի կոմպոզիտորների կողմից գրած եւ այլն եւ այլն ինչու՞ չկատարվի։ Մենք դեռ փնտրտուքների մեջ ենք։ Thank you.